פרק ד' ענה נבוכדנצר שלה הבט בביתי ורענן בהכלי, חלם חזית ודחלינני, והרהורין על משכבי, וחזבי ראשי יבהלונני. ומיני שים תאם להנעלה קדמי, לכל חכימי בבל דיפשר חלמה יהודעונני. בדין עלין חרטומיה, אשפיה, קסדאה וגזריה, וחלמה אמר, אנא קודמהון, ופשרי לה מהודעין לי. ועד אחורן, על קדמי, דניאל די שמך בלשצר, כשום אלהי, ודי רוח אלהין, קדישין בה. וחלמה קדמוהי אמרת. בלצצר רב חרטומיה, די ענה ידעת די רוח אלהין קדישין בך, וכל רז לה אנס לך. חזווה חלמי די חזת, ופשרה אמר. וחזווה ראשי על משכבי, חזה הבט, ועלו אילן בגו ארעה ורומה שגיא. רבה אילנה ותקיף, ורומה ימתה לשמיה, וחזותה לסוף כל ארעה. עפיה שפיר, וענבה שגיא, ומזון לכלה ו... תחותו היא תתלל חבת ברא, ובענפו היא ידורן ציפרי שמיה, ומיניה יתזין כל בשרה. חזה הבט בחזבי ראשי, על משכבי, ועלו עיר וקדיש מן שמיה נחית. קרא וחיל וכן אמר, גודו אילנה וקציצו ענפוהי, עטרו עפיה ובדרו אינבה. תנוד חבטה מן תחתו היא, וציפריה מן ענפו היא. ברם, עיקר שורשו היא, בארעה שבוקו, ובאסור דפרזל ונחש, בדתאה דברה, ובטל שמאיה יצטבע, ועם חפתה חלקה, בעשיו ארעה. לבבה מן אנשה ישנון, ולבב חיבה יתיהב לה, ושבעה עידנין יחלפון עלוהי. בגזרת עירין פתגמה, וממר קדישין שאלתה, על דברת די ינדעון חייה, די שליט עילאה, במלכות אנשה, ולמאן די יצבה יתננה, ושפל אנשים יקים עלה. דנא חלמה חזה ענה מלכה נבוכדנצר, ואמת בלצ'צר, פשרי אמר, כל כובל די, כל חכימי מלכותי, לה יכילין פשרה להודע... להודעותני, ואמת קהל, די רוח אלהין קדישין בך. עדיין דניאל די שמך בלשצר אשתומם, כשעה חדה ורעיונו היא יבהלונה. ענה מלכה ואמר, בלשצר, חלמה ופשרי אל יבהלך. ענה בלשצר ואמר, מרי, חלמה לשנאך, ופשרה לערך. אילנה די חזיתה, די רבה ותקיף, ורומה, ימתה לשמיה, וחזותה לכל ארעה. ועפיה שפיר, וענבה שגיא, ומזון לכל לה, ו... תחותו היא תדור חבת ברא, ובענפו היא ישכנן ציפרי שמיה. אנת הוא מלכה, די רבת ותקפת, ורבותך רבת, ומתה לשמיה, ושלטנך לסוף ארעה. ודי חזה מלכה עיר, וקדיש, נחית מן שמיה, ואמר, גודו אילנה וחבלוהי, ברם עיקר שורשוהי, בארעה שבוקו, ובאסור דפרזל, ונחש שבדתאה דברה. ובטל שמאיה יצטבע, ועם חבת ברא חלקה, עד די שבעה עידנין יחלפון עלוהי. דנה פשרה מלכה, וגזרת עילאה היא, די מתת על מרי מלכה. ולך תרדין מן אנשה, ועם חבת ברא להווה מדורך. ועשבה חטורין לך יטעמון, ומטל שמיה לך מצבעין, ושבעה עידנין יחלפון עלך. עדי תנדע די שליט עילאה, במלכות אנשה, ולמאן די יצבה יתנינה. ודי אמרו למשבק, עיקר שורשו היא די אילנה, מלכותך לך קיימה, מן די תנדע די שליטין שמיה, להן מלכה, מלכי ישפר עלך, וחטאך בצדקה פרוק, ועבייתך במיחן עניין, הן תהווה ארכה לשלבתך. כולה מתה על נבוכדנצר מלכה, לקצת ירחין תרעשר, על היכל מלכותה די בבל מהלך הבא. ענה מלכה ואמר, הלה דהי בבל רבתה, די ענה ונייתה, לבית מלכו, בית כף חסני וליקר הדרי? עוד מילתה, בפום מלכה, קל מן שמיה נפל. לך אמרי נבוכדנצר מלכה, מלכותה עדת מנך. ומן אנשה לך תרדין, ועם חבת ברא מדורך, עשבה חטורין לך יטעמון, ושבעה עידנין יחלפון עלך. עד די תנדע די שליט עילאה, במלכות אנשה, ולמאן די יצבה יתנינה. בה שעתה מילתה ספת על נבוכדנצר, ומן אנשה תריד, ועשבה חתורין יחול, ומטל שמיה גשמי יצטבע, עדי סערה כנשרין רבה, ותפרוהי כציפרין. ולקצת יומיה, ענה נבוכדנצר, עיני לשמיה נתלית. ומן דעי עלי יטוב, ולעילאה ברכת, ולחי עלמה שבחת והדרת, די שלטנה, שלטן עלם ומלכותיה עם דר ודר, וכל דיירי ארעה כלה חשיבין, וכמצביה עבד בחיל שמאיה, ודיירי ארעה ולה איתי די ימחה וידה, ויאמר לה, מה עבדת? בה זמנה מנדעי יטוב עלי, וליכר מלכותי הדרי, וזיבי יטוב עלי, ולי הדוברי ורב רבני יבעון, ועל מלכותי הות כנת, ורבו יתירה, הוספת לי. כען ענה נבוכדנצר, משבח ומרומם ומהדר למלך שמיה כל מעבדו היא קשות, ואורחתך דין ודי מהלכין בגבה יכיל להשפלה.